create demo. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pitik Memeti. wayahe ngancik jam siji bengi. Taun 1155 Udakara wektu kuwi. Grimis sing nebo wiwit sore ora ana mandeg-mandeke. Ning awak krasa atis adem nanging ora nyuda semangate warga dusun Jatirejo sing nonton wayang. Hiburan bengi bangsane wayang ngene iki pancen dadi kesenengane wargu. Ora peduli udan dilakon. Lanang wadon apa dene bocah ora ketinggalan. Naliko iku ana salah sijining warga kang nanggap wayang kanggo syukuran sunatane anake. Aku sing ora pati minat milih njingkrung ana jero mobil cikrakku. Penake mono njingkrung ning omah wae. Ning ora adil nek bocah-bocahku sing lagi ubet nunggu lan ngenteni bubare acara kuwi tak tinggal. Mergoson sistem sing kanggo wayangan iku duwekku lan posisiku saiki dadi supere alias nyupiri dhewe. Diman sing biasane nyekel pegawean iki wingi pamit mulih nili desane sing rong taun kepungkur ditinggal. ora maido yen wis kangen karo anak bojo rembulan mongso rendeng ora tau katon suasana peteng dedet mung lampu-lampune sing nanggap wayang wae kang kencar-kencar kewan-kewan wengi padha nyuwara klesak-klesik gawe tentreming ati nganti ora krasa yen aku keturon والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Mas, Mas, jenengan tangi, Mas. Ana tangan kang goyak-goyak lengenku kanthi alus. Aku kaget. panyawang kurung katon cetha nanging suwe-suwe ketara yen sing gugah mau karto salah sijining anak buahku apa wis rampung to kare ah, pitakonku karo ngucek-ngucek mripat angop mergo isih ngantuk sampun mas nembe kemawon sedaya prabotan pun jangkep lan sampun ditotol nggen mobil kardi kalian supri wangsul ngrumiyi ini kantun kula kalin jenengan Yowes, gak melebuah kini serak ngantuk nengko. Dalan sing tak liwati dadi peteng dedet meneh. Anggonku turu lumayan suwe tur kepati. Nyatane bocah-bocahku nganti rampung oleh ringkes-ringkes tanpa tak ngerteni. Lapangan wis sepi. Wong-wong sing mau padha yeluyulan mung kari siji, loro melaku mulih nyang omahe dhewe-dhewe. Sorot lampu mobilku sing nuntun anggonku nglakoki setir tuju omahe. Pancen lumayan adoh jarak omahku karo desa sing bar tak tekanmu. Dalan sing tak lewati mung isine bulak lan sawah-sawah. Upama ora ana kancane aku trima mulih sesuk esuk. Mergo aku kagolong wong kang jireh. Sato sing pancen kekeselen anggone melek wis tumuju alam ngimpi kanthi semende ning jok mobil. Setengah jam engkas kendaraan sing tak pancal iki bakal ngliwati tapel wates antarane desa Jatirejo karo desa sari Tapel watese rupa buk gedhe lan dawa. Olehku mlaku ra banter ya ralon tegese sedengan. dalane sepi lan blas ora simpangan karo kendaraan liya nanging tantangan yen lewat buk kuwi karo ngebut mula ya manut kandhane wong-wong wae lagi arep ngliwati tertek ujug-ujug mripatku weruh sawijining kewan ana tengah dalan mobil takrim lan mandek 100 meter saka panggonane kewan mau. Bareng tak matake cetha yen kewan kuwi wujud pitik putih kang gedine sak jago Bangkok Jawa. Batinku kok ning dalan sepi kaya ngene ana pitik nongkrong. Omahe penduduk isih sekelo saka panggonanku mandek. Pikirku paling pitik iki mau digacar luwak nanging lolos banjur mblasuk menyang dalan kene. Aneh. Kena sorot lampu mobilku. Mung delok-delok wae. Apa rabun? Aku banjur nggugah kartu sing isih kepenak nggone turu. Ah. Wonten apa to, Mas? Pun dugi to. Pitakone gragapan. Kalau Kiamat tokar, ono pitik nyasar. Yen kue gelem jupuk lak lumayan, kanggo oleh-oleh mbok muning omah. Ah, para enjang kok nggih pun keluyuran saking kandang to, Mas. Ajre kula, Mas. Dilangsung mawon nggih. Pangajake karto mangkono. Aku manut bayi Mobil ku tak eh. lakok ning lewati kewan mau. Dilewati kok ya ora giwar, tetep begegek meneng nenggon. gon. getokku dadi merinding sebab tak sawang saka kaca sepion pitik mau malih wujud dadi wanita dhuwur nganggo sandangan sarwa putih gas tak genjot ora peduli mlaku piro aku bisa cepet-cepet oncat saka papan iku lambeku dremimil maca ayat-ayat suci Al-Qur'an sing tak isoni lah nggih Thomas untung mawon boten kepancing kandane karto bareng lakune mobil wis ado saka bu iya coba sida dijupuk terus pitike malih wujud dadi memedi ning jero mobil iki piye yo piye yo piye karyo? Ning setane lak yo ayu to, Mas. Hus. Arep ayu ning nek demit sapa sing gelem to, Kar? Oh, mobilku wis bali normal. Sedelongkas tekan ngomah. Karto njaluk mudun sisa ning panggonanku. Jarak omahe Karto cedhak karo omahku. Wong yo dadi sak RT. Mbok wedok mbukak lawang. Hafise karto pamit mergo tak semayani kare momotan sesuk-esuk. Lah kok ngantek yamene to, Pak? Lah, rampunge pancen yo bengi to bune. Aku wis rakobar cerita. Mergo ngantuke pol-polan. Bablas turu ben sesuk-esuk tangi gasik. Wayah nuduhake jam setengah telu. Oleh kuturu saja kaya disirep angkler tenan. Assalamualaikum. adhan subuh keprungu saka masjid cedhak prapatan. Aku tangi nindakke kewajiban, njur bali turu meneh mergo awak krasa kesel. Tangi-tangi digugah mbok wedok dikon sarapan. Dasar weteng luwe apa enake tak sikat nganti tandas. Anak-anakku wis padha budal sekolah. Jam songo anak buahku padha teka klebu karto. Langsung bongkari momotan son sistem kang durung kaleksanan mau bengi. Ujuk-ujuk karto catu. Wah, wau dalu niku jebule sing nunggu mbok, Mas. Po iya, Kang. Olehmu weruh saka sapa? Wau dalu kula cerita dateng Simbah. Kula kalih panjenengan termasuk untung, Mas. Pewujutan kang ditemoni mboten degirisi. Lah riyen niku nate wonten tiyang kondur jagong. boncengan tiang kali langgih ditemoni pitik kados wau dalu pak dateng tiang setunggali dipun pendet lah bareng melampah watoro telung atus meteran pitik mabur-mabur lan malih wujud pocong kang raine growong mas Ah, tiang kekali menika langsung mawon semaput ngenggon. Ah esuke dipanggi tiang ngarit tesik ngletak teng isor wit terus digotong teng omahe penduduk sing cedhak ngriku, Pak. Ah, kok ya enak-enak wae to, Kar? nek kangguku ya ora untung karep tetep wae ning ati wedi lan dedekan sak jeki urip ya lagi kuwi diweruhi lelembut sih ning lak ya ayu to mas wo dasar bocah enom ya wis jaan kenalan kono gek nang dirabi <laughs> anak buahku padha ngguyu cekakaan atiku nyicil ayem merga diweruhi pisan wae demite ora ganggu kaya sing sadurunge dialami wong sing diceritake karto kagem para pamidanget jimat ati-ati yen wayah bengi ditemoni pitik putih dicek dhisik pitik tenan apa daden-daden iki crita nyata kanggo tim jimat والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين